บุ๊กทูสี่สิบเก้าเดวิตินสตีริเดสตกีฬาสปอร์ตคุณออกกำลังกายไหมอุควา a ร j a ชสปอร์ตอม ค่ะดิฉันต้องออกกำลังกาย Ja, moram se gibati. ดิฉันเป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับ Hodim v športno društvo. เราเล่นฟุตบอล Igramo nogomet. บางครั้งเราก็ว่ายน้ำ Včasih plavamo. หรือเราขี่จักรยาน ali pa se vozimo s kolesi. มีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเรา V našem mestu imamo nogometni stadion. แล้วก็มีสระว่ายน้ำกับซาวน่าด้วย Imamo tudi plavalni bazen, s a u n o และมีสนามกอล์ฟ In imamo igrišče za golf. ทีวีมีอะไรดู Kaj je na televiziji? กำลังมีการแข่งฟุตบอลในตอนนี้ Pravkar je nogometna tekma. ทีมเยอรมันแข่งกับทีมอังกฤษอยู่ Nemška reprezentanca igra proti Angleški ใครกำลังนำ k ดบอสมาเก a l ดิฉันไม่ทราบค่ะี่มั m โพยมาตอนนี้เสมอกันอยู่เทรนุตโนย e น e o d l o č e n ผู้ตัดสินมาจากเบลเยียม สุดนิกเยอิสเบลเกียตอนนี้กำลังยิงลูกโทษสไดอิมาโยเอนไอสมิทรโคเข้าประตูแล้วหนึ่งต่อศูนย์โกลเอนาโปรตินิช